Da, čitali smo petve. O? O, el barau, el? Barau, znači, to je širije poznaje. Uži naslov je bio šta? Boravak među mušnicima. I kad neko mjesto ili neka zemlja je mušićka, šta je vjerovno? Kako je taj mjerovo, kad, kad ćemo reći da je jedno pa ne, mjesto moći ću. Ako ja ne možeš ispovijedati svoj vjer, svoj To je vezano za hijđu. Kad se kufr širk, kad budem postojavno. ja kufr širk i fisk griješenje, znači bude šta ja, javno, javno i zavlada bez mogućnosti da se spriječi. Spriječi, nema nikoga ne ispriječava, javno se čini i ispoljava je li tako, ha? Znači, no, što si rekao, kad javno bude džavno plakate, volio te pivo. e, to, kad bude, onda je to, to znači, niko, to, to, sve normalno, je tako? E. A u takvoj zemlji šta? Kad se ne može ispoljavati i uzdizati te uhidje, ispoljavati vjera, i uspostaviti vjera, znači osnove vjere i njeni ogranci, šta je onda vađiv da se učini hijđ, hijđa, da se napusti to mjesto. A, pa, a to je sve ono što smo prošli tu čitav vrijeme pričali, na to se svodi. Jel pa, Da onda, kad je neka zemlja ili neki zavičaj, neki, neko područje, kad ga izdefinišemo kao područje kufra i širka, Je tako? Iako je usto, znači, onemogućena i nema mogućnosti da se ispoljava tevhid i da se uspostavlja, uspostavljaju osnove vjere i ogranci, onda je vađer činiti hijđu iz takvog mjesta. Dobro. Ako čovjek živi sa, to je sa osnovnim mušicima, je tako? Ako živi sa onima koji se pripisuju u kibli, i milletu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pripisuju se islamskom ummetu a mušnici kao što su na primjer rafidije ekstremne sufije je tako gdje oni javno šta čine svoj širk ispoljavaju ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala znači javno čine širk Šta je sa muvahidom koji među njima živi? Isti je propis kao i koji sa osnovnim vošnicima, znači kao sa židovima, kršćanima, sa ateistima, tako, isti je propis. Isti. Ako, znači ne može to da među njima da ispoljava javno teohid, da osporava njihovu vjeru, da učini kufr u tog njegovog taguta, je tako? koji se ne odriče. Onda mu je vađe da učini hijđu i šta da uradi, gdje će učiniti hijđu. Pripojit će se drugoj skupini muvehida, jel tako, sa kojima će šta zajednički raditi na uspostavljanju osnova vjere i njenih ogra, ograna. A to je to otprilike što su spominjali prošli put. Danas uz Allahovu pomoć nastavljamo ponavljati gradivu. Zašto kažem ponavljati gradivo? Zato što ovo poglavlje koje je došlo u ovom korisnom sažetku koji čitamo, znači inače čitamo djelo šta? Korisni sažetak u Akiri imama Teuhida, je tako? Koje je fetve skupio Ebu Jusuf Midhat ibn Hasan al-Ferrađ. E, u tom, znači kontekstu, gdje se govori o osnovama vjere, došli smo do poglavlja o Esma Osipa. I ovo je za nas ponavljanje gradio. Zašto? Zato što smo mi ovdje još davno prošli ovo, pročitali o Esma Osipa. Kad smo pročitali, gdje smo pročitali, koju smo knjigu čitali, ko će nam reći? je to toliko rano bilo. Ima dvije godine. Ima godine. Ima, ima, ima dvije godine. Tri godine ima. Stvarno u mene knjiga izlizana sva, ne vide si nijedan harf na njoj, toliko smo je listali, čitali, podarana sva. Neki dan u Bidulska vina. Maridul Kabul. Kabul, prvi tom sam pročitali, on upravo govori o uvodu Tevhid, je tako podijel Tevhida i govori o prvom poglavlju Esma Vesifa. Zato kažem da je ovo za nas ponavljanje gradio. Pa ćemo vidjeti je li ponavljanje ponovo moramo. I to nije u ovom Kako vi, asocijacija, znači svaki vers pamtiš po prozoru, i rafama, je li pa A, a sad ako nije bilo mesti da nema ni zrsa. Najmanje <laughs> Sve te podsjeća svaki onaj Da, neki dek. Ima ljudi koji tako pamće. I tako pamćenje poznato. Znači, vezivanje informacija za vizualne objekte. Lakše pamće. Ja, za vizualne objekte. Blizu pamćenje. Znači, esma osifat. Prvo ćemo objasniti, znači, kakav je menheđ selefa u vjerovanju u Allahu subhanahu wa ta'ala najljepša imena i savršena i uzvišena svojstva. Pa ovdje čitam, znači, tekst gdje kaže da je vađib vjerovati u najljepša Allahova subhanahu wa ta'ala imena i njegova savršena svojstva i vađib ih je potvrditi onako kako priliči njegovu uzvišenost i savršenost potvrđivanjem bez poređenja i negiranjem bez, znači E, negiranjem nedostataka bez negiranja imena i svoj i svojstava. Znači negiranjem odnosno odricanjem nedostataka bez negiranja. Pa kako, kako je vađib vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala imena, najljepša imena i savršena svojstva? Znači, onako potvrditi ih kako priliči njegovu uzvišenosti i savršenost. Jedan. Dva. Potvrditi ih bez pore poređenja. Tri, negirati, odnosno odricati bilo kakve nedostatke Allahu subhanahu wa ta'ala bez negiranja. Odricati nedostatke bez negiranja. Tri, I ovo je, kaže, pravilo koji važi za sva pravila gospodara svih svjetova. Za sva svojstva Allaha uzvišeno. Dakle, potvrđivanje onako kako priliči njegovu uzvišenosti. Ko će mi to malo pojasniti? Potvrđivanje kako priliči njegovu uzvišenosti i savršenost. Onako kako će on sam opisati. Tamo. Ali kako potvrđenje? Allah subhanahu ta'ala se opisao da ima dvije ruke. Dvije ruke. Kako će? Da, da, da, da mišljamo kako da da njegov ruke, nego vjerujem kažemo, potvrdimo onako kako priliči njegov i uzvišenost i savršen. Bez poređenja. Bez poređenja tog svojstva sa rukom čovjeka ili bilo kakvom rukom koja je nama poznata u stvorenju Allaha subhanahu wa ta'ala, tako kod stvorenja koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, jel tako, bez poređenja. Negiranjem bilo kakvog nedostatka Znači, odricanje bilo kakvog nedostatka bez negiranja. Šta sad ovo znači? Na primjer, ako Allah Rešanu da se kaže da on spletke čini... Ne, ne, evo ovo svojstvo, isto. isto. Ovo isto, naprimjer, za jedno svojstvo da ga provedemo kroz svala za ruke. Odricanje, kako... odricanje nedostatka bez negiranja, bez negiranja. Nećemo reći da je lijeva ruka. Znači, odricanje bilo kakvog nedostatka u smislu da pripišemo Allah subhanahu wa ta'ala šta? Manjkavost. i ograničenost u smislu da kažemo da je, da je to ruka šta? Ovakva, onaka ili znači u smislu pripisivanja nedostatka. Znači kad mu potvrđujemo njegovo svojstvo ne pripisujemo nikakav nedostat, nedostatak. Ali bez negi, negiranja čega? svojstva. Znači, šta su došli ovdje ovi naši Ešajra, Ešajra i Maturirije? Šta su oni došli? Oni su došli do ovog svojstva i sve kontra uradili od ovog što mi sad govorimo. Kako sve kontra? Prvo nisu potvrdili ovo svojstvo. Mi kažemo, vađiv je potvrditi to svojstvo. Kako? Kako priliči njegovu izvišenost i savršenost. Oni su došli do ovog svojstva ruke ili ruku i šta su rekli? Zanegirao. Zanegirao, znači nisu ga potvrdili nikako. Zbog čega zanegirali? Zato što kažu potvrđivanje ovog svojstva neminom vodi čemu? Pore... Poređenje. Poređenje. I čemu još neminom vodi pripisivanju nedosta nedostatka. nedostatka. Kojeg nedostatka? Sličnosti sa njegovim stvore... stvorenjem. stvorenjem. I vidiš da sve kontrola, je tako? A mi, uz Allahovu pomoć, sve ćemo kontrola, je tako? Potvrdit ćemo kako priliče njegovu izvršenosti i savršenosti, nećemo praviti poređenje, nećemo Allah s.a.v. prepisati nikakav nedostatak i nećemo negirati svoj, svojstvo. svojstvo koje on sebi potvrdio. Četvrtno. To ima premije u masetijskoj akide, ako bi gajli ta'atil, bi gajli ta'atil. Bi gajli ta'atil, u ona ta'atil, je li tako? U ona, u ona ta'atil, u ona ta'atil. tešvih negdje još. Ta'atil. Yes. ili tešvih, sve jedno. Znači, bez... Ima različit. Bez poređenja, je tako? Bez negiranja, bez izokretanja, je tako? Značenja, i bez čega još bez i bez ulaženja u kakvoću. Da. Dalje kaže. Tako stoji u Vasikijskoj akidi. Ovdje, znači, spomenuo ove stvari. Zato se zadržava zadržavamo. Vjerujemo u znači terminološke izraze te koji su vezane za Allah subhanahu wa ta'ala najljepša imena i njegova svojstva potvrđujemo njihovu stvarnost i suštinu, suštinu tih imena i svoj svojstav. Zašto se sve ovo napomenu? Zato što ima oni koji potvrđuju samo puki izraz, termin, bez njegove sušti, suštine. Zato se sve ovo potvrđuje. Potvrđujemo izraze, potvrđujemo njihovu suštinu. Međutim, kakvoću tih svojstava šta? Šta? mi ne ulazimo u kakvoću. I ne znamo kako kakvoću ti A Zašto ne znamo kako kakvoću ti stav? Zato što se vodi rasprav. Zašto ne znamo kako kakvoću ti stav? Zato što ona nisu došla u Koranu i Sunnetu. I zašto se ne smije ulaziti u kakvoću ti stav? Zato što se ne bih došlo do poređenja. Zato što je govor o kakvoći svojstava, odnosno govor o svojstvima, u stvari govor o samom biću Allaha subhanahu wa ta'ala. Zna li ko kako je biće Allaha subhanahu wa ta'ala? Ne zna. Prema tome ne može znati kako, je, kako su njegova svoj kakvoću. Neko ne zna kakvoću biće Allaha subhanahu wa ta'ala, prema tome ne može znati kakvoću njegovih svojstva. Jer kad govoriš o svojstvima nečega, u stvari govoriš o njegovom samom biću, je tako? Pa je govor o, biću, o svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala ogranak govora o samom biću Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kako potvrđujemo Allah subhanahu wa ta'ala biće bez kakvo? Kakvo će? Potvrđujemo Allah subhanahu wa ta'ala biće. Jel tako? Bez kakvo će. Ne ulazimo u kakvo je to biće. Jel tako? Tako potvrđujemo njegova svojstva bez ulaska u kakvo? U će. Onda na kraju svog govora autor potvrđuje da je ono što znači je kao generalno pravilo da šta opisujemo Allah subhanahu wa ta'ala kao što je pisao sebe i kao što ga je opisao njegov Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ne prelazimo tekstove Kur'ana i sunneta u razumijevanju tekstova Kur'ana i sunneta niti u njihovom objašnjivanju osim ne prelazimo šta ono do, dakle granicu do koje su došli ko oni koji su nam prenijeli tekstove. Koje tekstove? Posebno tekstove vezane za najljepša imena i savršena svojstva. Znači, ashab redvanullahi alim su prenijeli te hadite koji govore o svojstvima Allah s.w.t. Prenijeli su, preko njih nam je došao i Kur'an i ajeti koji govore o svojstvima Allah s.w.t. Mi ne prelazimo granicu koju, znači ono gdje su oni zastali, zastajemo i mi i ne prelazimo granicu u smislu razumijevanja tih tekstova, ne prelazimo njihovo razumijevanje. Ne idemo dalje od njihovog razumijevanja tih tekstova. Jeste razumili? Šta su oni rekli za te tekstove i mi tako kažemo? Kaže Šeha Muhammed ibn Abdullahi rahmatullahi Ali objašnjavajući svoju akidu stanovnicima Qasima. Pa kaže Bismillahirrahmanirrahim Allaha pozivam za svjedoka i sve one koji su prisutni od meleka, meleka i vas da ja vjerujem onako kako vjeruje spašena grupa. Ehlo sunnet vrđa džema'a. Ehlo sunnet i džema'a. Od vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike i proživljenje nakon smrti. I vjerujem u kader. Hajru huva šaru. Je tako? i dobro i zlo. Od vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala je i vjerovanje onako kako je on sebe opisao u svojoj knjizi na jeziku svog poslanika sallallahu alaihi wa bez izokretanja. E sad ovdje spominje tahrik. Vola ta'fir. Bez tahrika, znači bez izokretanja značenja. Da primjer za izokretanje značenja. Bez izokretanja znači. Oni kažu za vladom. Dobro. To sam ja kreć, alegorično tumačenje. Alegorično tumačenje. Za ruke kažu nekad moć, nekad kažu blagodat. Drugi put kažu nešto treće, ili tako? To je izokretanje šta zna? Značenja. Mi ne vjerujemo tako, mi vjerujemo onako kako je objavljeno. Ako je ruka, onda je ruka. Ako su dvije ruke, onda su dvije ruke. Je tako? Ako je lice, onda je lice. Ako je se iznad arša uzdigao, onda se uzdigao. Kako? Kako priliči njegovu izvršenost i savršene. Bez izokretanja znači, vada ta'afil, bez negiranja. Kako bez negiranja? Da se ne kaže, negira se svojstvo da je se uzdigao. Da se Allah spano tala uzdigao. Negira se svojstvo šta? U haditu da se Allah spano tala spušta na zemaljsko nebo dođu i kažu to, mi u to ne vjerujemo. Jel tako? Negiraju. Kažu to, mi negiraju to. Jednostavno negiraju. Tako? Bez negiranja. Znači, mi sve to ne radimo, nego šta? Vjerujemo kako je došlo. Nego vjerujem da Allah subhanahu wa ta'ala da mu ništa nije slično i da on sve čuje i sve vidi. Šta je ovo? Citira ajet ili tako. Lej se ke mitlihi še. Njemu ništa nije slično وهو السميع البصير i on se vidi i, ču, i čuje. Ne negiramo Allah subhanahu wa ta'ala ono čime je on sebe upisao. Ako je sebe Allah subhanahu wa ta'ala nekim svojstvom upisao, mi to njemu ne ne, ne negiramo. Niti pomjeramo riječi sa njihovih mjesta. Znači, sa osnovnih njihovih osnovnih zna, značenja. Ne činimo, znači, ilhad u Allahova subhanahu wa ta'ala imena njegova, svojstva i njegove ajete. Ne ulazimo u kakvoć Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva. Ne poredimo njegova svojstva sa svojstvama njegovih stvorenja. Zašto? Zato što on uzvišen i nema nikoga komu je ra, ravan, ko se sa njim može uporediti, komu je parac, suparnik. Niti se on znači omjera prema njegovim stvore, stvorenjima. E sad ovo treba malo analizirati, je tako? Znači, rekli smo da ne izokrećemo značenje, to smo objasnili. Ne negiramo svojstva, i to smo objasnili. Kao što neki negiraju. Ne ulazimo u kakoću kao što neki ula, ulaz. Sad to treba malo prokomentarati. Zašto su ovi ljudi negirali svojstva Allah Šta ih je nagrao? Allah s.a. kaže jasno da se na arš uzdigao, oni kažu ni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno kaže da se spušta na zemaljsko nebo, oni kažu da spušta. Allah subhanahu wa ta'ala jasno kaže da je šta i da je pita iblis. Ja iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. O iblise, zašto te spriječilo da učini seždu onoga koga sam ja svojim dvijema rukama stvorio? Ovi kažu nije to. Kako, otkud im rabrost? Kako su se usudili da dođu u hadite? Kažu nije. Ajete? Kažu nije to to. Nego to se misli nešto drugo i to su ovi malo bolji koji dođu i kažu ne, nego to se nešto misli drugo, nije to ovaj to, nego to ne priliči, nego šta je to, šta je ja Objasnite mi, što su oni to tako radili? Šta je bilo? nasilu se da shvate kako početi svojstva po svom razumu, pa kad nismo... Onda... Osnovna greška svi koji su negirali ili imena ili svojstva, ili potvrdili imena bez značenja, ili negirali neka svojstva, ili izokrenuli značenja svojstava. Znači nisu ovo sve iste kategorije. Neki su došli i sve zanegirali. Je tako? Drugi su potvrdili samo imena bez zna, Bez značenja ikakvog, samo puka imena. Treći su potvrdili imena i neka svojstva, a ostala svojstva šta? Izokrenuli značenja. Ali svi imaju jednu, tri istu osnovnu grešku. Šta? Zaposlili su svoj razum i ulazili u kakvo? Kako su ti svojstava. I kad su počeli razmišljati kako automatski to ih je navjelo da šta urade? Da zanijeću. Da zanijeću. Jer kaže Allah svano tela se srdi. Da tako? Šta je njega pitanje došlo prvo ka? Kako? Srdi se. Šta je to sržba? To je, hajde da definišnjemo sržba. Pa kažu, to je povećani pritisak i ubrzano kretanje krvi i nešto o odefin, izdefinišu. Nekako sržbu izdefinišu. A? I sad kažu, to kako će to priličiti Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta su prvo uradili? Ušli u kako? Kako će. Kad su ušli u kako će, onda taj grije prvi koji su počinili, ne, znači, strašan grije ih je uvalio u još jedan veći grije. Šta? Da onda na kraju za negi. Prvo notarije, pa kasnije dalale. I onda dalale totalni, još da zanegiraju. I šta da Allaha i njegovog poslanika ulažu tje? U tjeru. I šta onda da kažu? Ko povjeruje onako kako je došlo, on je na udobilna šta? Kafir. I onda neće za nama dakle, da klanja. I to ništa nije pro, problem. A tako ti je 90% današnjeg ume, umeta tako vjeruje. Arijski mezhebi, maturidijski, najrašireniji. I to ništa nije problem. Tako? Nikad, nikome to ne smijete. Još ste dodali novo sad način. E sad, znači, zanegirali su, i šta je, prvo su ušli kako kakvoć, jedan grijeh, drugi grijeh, to što su ušli kako kakvoć, je da zanegi, zanegirali. Kad su zanegirali, šta ćemo sad, a ima Kur'an, osto ajet, ne mogu ga izbrisat, osto hadit, šta će sa njim? Izokrenuli mu, zna? Znači. Sad hoće dostati hadist pa da oni tumači Kur'an. yes, <laughs> I onda, znači, ne možemo se nikako uklopiti ako sve ostane na svom mjestu, ovo, ha, dobro. E sad je ovo na neki način malo jasnije, tako. A mi, mi sve ovo odvacimo. S početka ne ulazimo u kakoći. Allah s.w.t. kaže i blizu što, sad te spriječi da odučiti i steždu, a radimo kojeg sam ja svojim dvema rukama stvorio kod nas to nikakve problemi. Kažemo dvijema rukama, dvijema rukama. Oni nama kažu, vidiš, vi ste pripisali onaj, Allah subhanahu wa ta'ala slično sa njegovim stvorenjima, to je nedostatak. Pripisajte Allahu manjkavost, to je ne, nepojmljivo i ne priliči Allahu subhanahu wa ta'ala tako nešto. Mi kažemo, Allah subhanahu wa ta'ala sebe tako opisao. I ne pripisujemo Allah subhanahu wa ta'ala nikako Je tako? Sličnost sa njegovim stvorenjem. Kako? Kako ne pripisujemo Allahu sličnost? Kažemo dvije ruke kako priliči njegovoj uzvišenosti i savr savršenosti. Zašto tako kažem? Tako Allah smara tajla objavio tako je najpriče da se kaže. Dvije ruke kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti. I ne pripisujemo nikakvu sličnost sa njegovim stvorenjima. I ne pripisujemo nikakav nedosta nedostatak. Nego je ovo blagodat prema Ademu, alaihissalam, da ga je Allah subhanahu wa ta'ala lično, jel tako, svojim dvijema rukama stvorio. Jel tako? A ako kažemo da ruka znači blagodat, znači Ademu dao samo dvije blagodat, jel? Ili kažemo moć, onda Allah subhanahu wa ta'ala samo sa dvije moći Ademu stvorio. Ili kažemo šta, šta još kažemo? Ne znam kako tumači. Tako drugo stave, neće tima. Ali zato se sjetio prevodlac Besim Korkut, Allah mu se smilo, šta je rekao, na ovom dijelu kaže, i mene baš interesovalo, kako je, sve ajete znam, može reći moć, ovo, ali kako ću ovdje reći? Kaže, zašto ne učiniš sredu onome koga sam ja sobom stvorio? Vidi, rekao, maša, stvarno vješto. A? Vješto izbjegavanje da se spomeni svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala. Vidi kako mi je to uspio. A ja sam razmišljao kako bi pobjegu sad ovdje u ovom ajetu. I ne bi se nikak mogu osjetiti kako da... U jednom nije pobjegao, spomenuo ruku. Jednom Gdje? laj fevoka ejdihim. Allahove ruka. Ja, ja, ali zato što i u našem jeziku znači to podnosi onaj razumijevanje drugiče. Dobro. E, znači, mi ne, ne pripisujemo nikakav nedostatak, potvrđujemo svojstvo kako jest, vjerujemo, a ajet, nemamo potrebe da mu izokrićemo značenje, ne ulazimo u kakoću. Oni kažu, jest, vi morate ući u kakoću. Jer čim se spomene ruka, odmah ti nam padne šta? Ruka čovjek. Šta ćemo reći na ovom? Mi ćemo reći nije. Istina. Što nije istina? Zato što je u osnovi zabranje ulaziti u kakoću. I kad se spomene ruka, mi ne ulazimo u kakoću kako hoće. Sad će nam strana neće se naumpasti, je tako? A ako počne da ti naumpade, onda kaže, a uvidu vila je se mira, ali ime je tako? To s jedne strane. S druge strane, kaže mi te ime ali. Ova svojstva nije tačno da odma se odnose na poznatu ruku koja je nama poznata. Nije tačno. Nego kad se kaže ruka, još uvijek ništa ne znači. Nego kad se pripiše nekome i nečemu, tek onda dobiva svoje značenje u svijet, u svijest. Pa kažemo ruka čovjeka, e, sad dobije značenje u svijest. Kažemo ruka deve, Arabi kaže za prednje noge deve ruka, ruka deve, sad dobiva značenje u svijest, u svijesti. Ruka mrava, sad dobiva značenje u svijesti, ruka majmuna, dobiva značenje u svijesti, je tako? Ruka, ne znam, a? Manira. Bagera dobiva sad značenje u svijesti sasvim drugačije. Vidi sad, nema ni pojma ovoj prvoj. A, jeste razumeli? Jeste sad shvatili? E, kad kažeš ruka Allaha subhanahu wa ta'ala, šta? Ne ulazimo u kakoću zato što nam je zabranjeno i ona ima posebno značenje zato što je pripisana gospodaru svih svjetova. Dobiva sad posebno svoje značenje, je li tako? Jeste li sad shvatili? E, i tu ne možete, ali mi kažem, pitam u njih dobro. Vi ste negirali svojstvo ruke zbog čega? Nećete Allah subhanahu wa ta'ala da pripišete sličnost, je tako? Negirali ste svojstvo srđbe, nećete da Allah subhanahu tela ta'ala pripišete sličnost sa stvorenjem. Nećete da pripišete Allah subhanahu wa svojstvo, negirali ste Allah subhanahu tela svojstvo radosti. Je tako? Da se Allah subhanahu wa ta'ala srdi, sve ste to negirali. Zašto? sve kažete, ako to pripišemo Allahu, pripisali smo sličnost, a on uzvišeni kaže, lejse kemit liše, njemu ništa nije slično. Zato ne smijemo to pripisati Allah sanu. Iako je Allah si tim svojstvima sebe upisao. Dobro, a kažem, a zašto onda vjerujete u ovaj drugi dio ajeta? Vahu esami ul basir. A on sve vidi i čuje. Kako pripisujete vi i sluh? kaže, e, ali nije vid kao vid stvorenja, on sve vidi, dobro sluh, sve čuje, dobro život, a on nije život kao život stvorenja, vječni život. Od uvijek i za uvijek. Pa tamo mi tako isto kažemo, nije ruka kao ruka stvorenja, nego kao priluči njegovu izvišenost i savr savršenost. Evo i vi ste pripisali sličnost. Ova svojstva ste vi potvrdili, kažete, šta je? potvrđujete sama, basa, hajat, život, oni i tamo 14. ili mehalu što spomenju. Al tako? Evo ili ste pripisali sličnost. Tom logikom i ovo je sličnost. Kažu, ne, ovo kako priliči njegovo izmišljenost i savršenost. Od tamo tako potvrte sva ostala svojstva. Tako da su u menheđu dosljednije bili oni koji su negirali sve. Tako. Od ovih koji su neka, je tako, potvrdila druga za negi za negira. I uz to dodali. I dodali koje Allah smano tela sebe nije spomenuo ni opisao. Tako. Dobro. Ha? Šta su dodali? Vođud. Da. Jeste. Allah smano tela. Da postoji sebe nije tako nigdje za se prekao. Onda negiraju Allah smano tela što Allah sebe nije negirao. Jel tako? i onda idu da većinu svojstva u stvari budu nega, negacije. Allah subhanahu je ta'ala nije ovakav, nije ovo, nije ono, nije, ne, idu na to. A u stvari menheć celefa, odnosno u Kur'anu je potvrđivanje koje di, znači potvrđivanje je opće, općenito, a negiranje dire, direktno. Lem jeli, Valem julet nije rodio niti je ro, rođen. Negiranje je direkt, a potvrđivanje opće, opće mi tu je savršenost. Je li tako? Yes. Jeste razumeli da? Dok kod njih je obrnuto. U njih je opće to negi, negiranje, a potvrđivanje samo direkt. Sve suprotno. Sve nao, naopako. I ovo ništa nije problem. Tako? Ne treba se zbog ovog uzbuđivati. I nikakve proglase zbog ovog ne treba pisati. A? Iako je sve ovo, zvanično se ovo piše, govori s pečatima, potpisi, mufti, ovo, sve, ono, u čitavom svijetu. U čitavom svijetu. I ovaj Belaj, od njega... Nećemo više dirati. Dobro. Allah subhanahu wa ta'ala, kako kaže ovdje šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab, pa on najbolje poznaje sebe. On najbolje, huve a'lamu bi nefsihi. On najbolje poznaje sebe, uopi vajrihi, a i drugi najbolje poznaje. On sve najbolje poznaje, je tako? I on najistinitije govori. Pa ako je on sebe opisao i najljepše govori, i ako je on sebe uzvišeni tako opisao, onda je to svojstvo savršenje savršenstvo. I ne može Allah subhanahu wa ta'ala nešto za sebe reći, a da to znači neki nedostatak, nedostatak i manjkavost koju mi moramo negirati. Može to biti u Allahovom govoru. Osim da na kraju bude da je Kur'an šta? Tako na kraju ispadne. Kad čovjek se upusti i zapusti svoj razum da raspravlja o svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne zna kakav je Allah i kakva su svojstva Allaha, niti razumom to može dokućiti, i upusti se da u te ajete ulazi i da ih negira, da ih potvrđuje, da ih izokreće značenja, bez ikakvog dokaza, nakon, na osnovu svog razuma, zamisli koliko će biti slobodan onda da izokreće, da mijenja šta šarijatski pro, propise ovamo što, što vidi, što mu je bliže, osjetljivo, opipljivo, stvari, propise koji su vezane za... I na kraju šta će biti? da Kur'an u stvari ono što je objavljeno ne znači to, to, nego nešto drugo ispadne, da su sve zago, neke zagone, da ništa to nije to. I ko čita Kur'an tako, šta on je od, od suta. Ko tako uči Kur'an i sve mu sa, sa aspekta ešarijske, maturidijske akide, Njemu je to sve zagonet, kad sve to može biti i to, a može biti nešto drugo. Kakav je to osjećaj? Eto, zamislite samo takvog čovjeka koji tako uči Kur'an. A zamisli sad s druge strane, kad ti shvataš da je to direktan govor Allaha subhanahu wa ta'ala obraćan tebi i da je ta značenja upravo ta značenja. Svata. Zatim, on je sebi Allah subhanahu wa ta'ala zato što najbolje poznaje sebe i sve ostalo, i najistinitije govori, i najljepše govori, on je sebi negirao ono često što su mu pripisali, drugi od ulaženja u kakvoću, poređenja, tako, iz okretanja značenja, i kaže na kraju še, subhana rabbike, rabbina izzati amma isifun, Wassalamu na adal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Uzvišen je on iznad onoga što mu pripisuju i kako ga oni opisuju. A tako. I svako svojstvo koje su izokrenili, kad bi ga analizirao, došao bi do šta? Kobni rezultat. Kobni rezultat. Pobjegli su i bježali od toga da Allah subhanahu wa ta'ala potvrde ono što on sebe opisao i zapali u daleko, daleko. Dakle, ono što u čemu je baš poređenje i u čemu je baš nedostatak. I najbolji primjer koji men sad nam po, i zato sam počeo to da govorim, hoću to da se malo vratim, ovo uzdizanje. Kaže, milostivi se iznad arša uzdigao. Oni dođe i kažu ne neprilični. Allahu gospodaru svih svjetova da se iznad arša uzdigne. Nego šta ćemo sad? umjesto isteva dodat ćemo jedan la, vav, je tako? Isteva, jes, lam, dodat ćemo jedan la, pa ćemo dobiti istevla za vladom. Je tako? I onda kaže, milostivi je za gospodariju, aršom, i hoće reći svemir, za vladom. I vidi se, pobjegli su od toga da Allah subhanahu wa ta'ala pripišu svojstvo uzizanja, zašto su, šta su mu pripisali? Zavladao. U početku to njima ništa nije zvučalo, ali kad analiziraš, kažu učenjač, učenjac, šta znači istavla u arapskom jeziku, zavladao? To znači da u sukobu sa nekim komu se suprostavlja pobjedi i ovla, ovla. Šta to znači da je ovaj svijet Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i neko drugi njim vladu, pa onda Allah subhanahu wa ta'ala šta? Borio se protiv nekoga i svoju vlast uspostavio. Subhana rabbika rabbil izzah fi amma yasifun. Vidi šta se Allah subhanahu wa ta'ala prepisao. Zar ovo nije? Zar ovo nisu nedostaci? Zar ovo priliči gospodaru svih svijeta? A taj lampa što dodali, što dodali u Kur'anu, kako? Ne, ne, u tumačenju. Ne smije niko pri samo dirat, ne, ali u tumačenju. Ali je isto, ostalo isto i steva, ali on, kad god pročita i steva, on misli da je to i steva. I steva, da? Otmijemo se svaki. On tako misli da je to značenje, sve tako. Dobro. Ne Mi smo ovo detaljno objašnjavali, ali ovo govorim zato što sam osjetio, znači da to malo izgledilo, a i ima onih koji nisu prisutili. Bilo je ovdje u Rahić. Ja se ne sjećam, znači, sjećam se da smo prošli. Dekno, dobro. Kaže Muhammed ibn Abdul Latif, Allah se smilovao njima oba dvojici, ono što vjerujemo je vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala njegove eh, meleke, njegove knjige, njegove poslanike, proživljenje poslije smrti, vjerovanje u kader i dobro i zlo. Vjerujemo u Allahu subhanahu wa ta'ala najljepša imena njegova savršena svoj, svojstva. Potvrđujemo to, šta to, imena i svoj, i svojstva kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti potvrđivanjem bez poređenja, odricanjem nedostataka Allahu subhanahu wa ta'ala koji mu ne prili, ne priliče njegovoj uzvišenosti, ali odricanjem koje ne vodi negiranju svoj. Znači, odričemo nedostatke Allahu kako? Bez da negiramo svoj svojstvo. Dobro. Vjerujem da Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen izan svog prijestolja Arša, da je iznad svojih stvorenja, da je njegov Arš iznad nebesa i da je on odvojen od svojih stvorenja i da nema ni jednog mjesta koje je izvan njegovog zna, znanja. Nema ničega što je izvan njegovog znanja. Zašto se sve ovo napominje? Ko zna? Prvo da je on iznad Arša, zato što je ovdje najočitiji tahri izokre izokreta. Zašto da je njegov arš iznad nebesa i da je on odvojen od svojih stvorenja? Zašto se ovo izliči? Da nije, da nije svugdje, odnosno da se nije Allah subhanahu ta'ala to da je svugdje, to je jedan kufr. A ima drugi kufr, da je se otjelo, otjelovio u svojim stvore. Pa kaže da je iznad arša odvojeno stvorenja, Znači da napomene to, da nije to, znači da nije. A onda kaže i nema ničega što je izvan njegovog znanja, zašto to? Da se objasni onome ije koje se spominje. Jer Allah subhanahu wa kaže da se uzdigao iznad Arša. A s druge strane kaže Bogu wa ma'akum einema kontum. A on je samo gdje god bili, kako to? Svojim zna, Znanje. Pa kaže, on je odvojen od stvorenja, a ništa nije iznad njegovog znanja. Sve ti odmah hoće da sve odove šubehate i sve ove dalalete da spome da spomene ispravno mišljenje. Srazumite? I ispravno vjerovanje. Pa kaže nema Ar-Rahmanu ala l'arši ala l'arši steva. Vjerujemo u izraz, je tako? U termin i potvrđujemo suštinu uzdi uzdizanje. Znači, vjerujemo u izraz da je istela i vjerujemo u suštinu tog termina. Je tako? U suštinu tog termina. Međutim, ne ulazimo u kakvoću niti pored poredimo. Zato što niko ne zna kakav je on osim on. Osim on. Niko ne zna kakav je on osim on. Da bi znao kako je uzdizanje, trebaš znati kakav je o on. Jer ti znaš kako se uzdiže nešto što poznaješ. Je tako? avion, ptica, čovjek, kako bi se uspeo, jel tako? A kako se Allah subhanahu wa ta'ala ne možeš znati jer ne znaš kakav je on. Uzdiže se kako priliči njegove uzvišenosti i savr savršenost. Kaže poznati govor, imam daru hijri, Malik ibn Anas, rahimahullah, i mi isto tako kažemo. Kako je rekao Malik ibn Anas, Allah se smjena. Došao je čovjek i pitao ga u uzdiza. Kako? Vi znate za taj slučaj. Šta je se desio? Pa se naljutio ima Malik. Ali mu je odgovorio. Va kaže, uzdizanje je poznato. hoća, tog uzdizanja je nepoznata. Vjerovanje u to uzdizanje je vađi. Mora se vjerovati. A pitanje o tome je bitno pitanje o tome je bid'a. I šta još ovdje ne piše, šta je odao? I ja mislim da sti novata i izbacite ga iz džami. A tako je bilo. Sve mu je ugasnio, ali na kraju za ruke i... A. E. Pa je ima Malik, Allah mu se smilovao, potvrdio uzdizanje, tako? Ali je negirao poznavanje kakvoće tog uzdizan. I mi tako vjerujemo u sva svojstva. Ovo je generalno pravilo Allah dao tako da ima Malik u jednoj rečenici sve kaže pravila kako ćemo vjerovati u sva svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je generalno pravilo. Tako mi vjerujemo sva imena gospodara i njegova uzvišena i savršena svojstva. Od vjerovanja u termin, potvrđivanje suštine tog termina, njegovog značenja, ali negiranje znanja o kakvo o kakvoći ti ispojstva. Pa, znači, kao nekakav sažetak, mi opisujemo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je pisao sam sebe, kako ga je opisao njegov Resul sallallahu alaihi wa sallam, ne prelazimo preko Kur'ana i Hadisa, ko usporedi Allaha sa njegovim stvorenjima za nevjerovao je, znači izašao je izvjeriti, ko zanegira ono sa čim se on opisao, isto tako zanegirao. Kaže uzvišeni, lejci kem vidi iši, vahu osemiul basir. Ništa njemu nije slično, on sve, on sve čuje i sve vidi. Pa uzvišen je onaj koji nema semije. Znači nema nikoga kom je, koji kao on, ili ko se kao on zove, tako nema nikoga komu je ravan, on najbolje sebe poznaje i druge, on najistinitije govori i njegov govor je najljepši i najistinitiji. Tako da niko ne može posle ovih ajeta doći Allah subhanahu wa ta'ala opisati ljepše nego je on sebe upisao. Da bude taj opis prilični i dostojni Allah subhanahu wa ta'ala, je tako, mimo opisa kojim on sebe upisao i kako ga opisao njegov resul salarizma. Zar je to ima maturidi bolje znao Allah subhanahu wa ta'ala i bio učevniji, je tako, ili Ebu Hasan el-Ešari ili neko drugi. Bolje znao, bolje upisati Allah subhanahu wa ta'ala nego sam Allah subhanahu wa ta'ala i Resul sallahu A na čem je onda umet bio prije njega? Pojedima na dolazku. Yeah. Ja. Ušto su onda muslimani vjerovali dok nije došao Ebu Mensur el Maturidi da nam objasni kako treba vjerovati u Allaha i kako treba izopiti značenja njegovih svojstava. Znači mi je bio umet. A, bilo je uvijek i prije njega i poslije njega skupina koja je na, na isti. Dobro. dalje kaže, mi vjerujemo, sad on spominje, znači pojedinačne dokaze. Mi vjerujemo da se Allah smanova tajla spušta svake noć na zemaljsko nebo. Kad ostane trećina od te noći. Pa kaže, ima li nekoga ko traži da mu dadne? Ima li ko traži oprosta da mu oprosti? I ima li onoga ko se kaje da mu te ovu pri, prihvati? Mi tako vjerujemo. Tako došlo u hadijetu. Možete li se jedan zaista duhovit i lijep govor Ishak ibn Rahivej? Ja se sjećam u Ma'arić kad smo čitali da smo spominjali. Da je ušao kod jednog vezira, kod njega bio jedan novotar i onda su raspravljali o baš o ovom svojstvu, da se Allah s.a.v. spuštao. Pa je pitao ovaj, Ishak ibn Rahivej je spomenuo sve hadite koji govore o spuštanju Allaha subhanahu Da se spuhnja, spušta u zadnjoj trećini noći. Da se spušta u ostalim posebnim prilikama. Tako. Gdje je sve spomenuto u, u sunetu da se posebno spušta. Je tako? Pa mi je ovaj novotar rekao, šta mi je rekao? Sjećate? Kaže, ja ne vjerujem u Allaha, u gospodara koji se, se penje po nebesima silosti. Šta bi odgovorio Sajf ibn Orhavej? Kaže, ja vjerujem u Allah koji čini šta hoće. Šta hoće. Kaže, ja vjerujem u Allah koji čini šta hoće. Šta hoće. Ovo je subhano, ovo je svojstvo savšenstva Da Allah koji nas ne treba, on zbog nas se spušta. Da bi nama oprosti subhano, to je savšenstvo. Naravno, sve ono čim je sebe upisao je su svojstva savršen, savršenstva. Je tako? Ali to odgovora. Mominskog, istinskog, jednostavnog i srca nakon čistog. Ja vjerujem u Allaha koji radi. Šta hoće? Šta hoće? Je tako? Fa'alun lima yuri. On radi šta hoće. Učenik Albanije. Da. Isak. Ishak ibn Rahivi od Selefa. Poznati muhadid. Kako se zove? Poznati muhadid. Kako se zove knjig Albanija? Ah, Ebu Ishaq al-Huwaini, on je Ebu Ishaq al-Huwaini. Nije taj ovaj, ne ovaj učenjak od prve generacije, ta bi ta bi. Znam, znam, Dobro. E. Dalje. Dakle, opet ovo se ponavlja zato što ponavljamo, čitamo govor raznih učenjaka, pa su svi na kraju potvrdili i općenito vjerujemo sva svojstva, jel tako, koja je potvrđena knjigom i sunnetom, vjerujemo kako vjeruje Ehl Sunneva džema'a, jel tako, shvatamo ih kako su došla, kako su ih shvatili ashabi, i oni koji se prenijeli, jel tako, ne ulazimo u kakvoću, ne poredimo, ne, ne negiramo svojstva, niti mijenjamo značenje, jel tako, Naš mezheb u osnovama vjere je mezheb ehlu sunata val džamaata. Svat je, naš put je put selepa. I to je put koji je eslen, ispravniji, šta? I, znači, očitija pokornost. I ne samo da je eslen, predani, put koji je predani, nego je i učeniji i mudri. Zašto ovo ističe? suprotno onima koji kažu da je prva generacija shavi i tabini, da su oni bili predani. Dolazili tekstovi, oni ih samo prihvatali i slijepu slijedili, je li tako? A kaže, a put ovih posljednjih generacija je kao učeniji i modri. Tako oni za sebe kažu, oni su kao učeni i mudri. Što su učeni i mudri? Učeni od Ebu Vekra i Omara. A? Osmana i Alije. Je tako? Tako kažu. Što? Zato što on zna pritisnut dugme plastičnu na tastaturu. A, koja je zato ono če? A, tako. Zna ovako stavi prst i pritisni. A, e, to je nauka, sad je to da stignu oči. I zna uzeti mobilni telefon i tek ti izgled. I onda sluša tamo. Zna uvijek. Hvala se da navičan <laughs> Razumijem. Znači, oni kažu za sebe da su teni i mudri. Zašto? Zato što su oni te tekstove malo analizirali, malo i... E ovdje še Mahmud Ibn Adulahava kaže, ne, prva generacija je i predanija, i učenija, i mudrija. I to je pravi put. A ovo je za zabluda, djece zabluda biti učenost i mu i mudrost. a to je da potvrđujemo ajete o sifatim i hadite onako kako su došli po vanjskom značenju. Postavljamo njihovu suštinu, znači njihovu kakvoću, je tako? Uz vjerovanje u njihovu suštinu. suštinu. Kao što je rekao Malik, kao naj, je tako, veći učenjak Selefa, kada je pitan o ajetu Ar-Rahmanu ala l'arši steva, pa je odgovorio, kako smo još prije rekli, uzdizanje je poznato, kakvoća tog uzdizanja je nepoznata, vjerovanje u to uzdizanje je vađib, a pitanje za to je bid, bida, a pitanje o tome je bida. A pitanje o tome je bida. Ovdje kad smo spomenuli, kaže, potvrđujemo ajete o sifatima. Spomnje Ibn je u svom dijelu koji se zove Tisaininje, 90 terac ili 90-ke. To ti je 90 odgovora kome je Tašarijan. Ode su ga uhapsili, zatvorili zatvor i onda vam poslali pismo te muhtije, tadašnje, koji su bile uz vladare i halife, uvijek ste muhtije nekako proganjali ovako učene ljude. A, I uvijek se prilagođavali uz vlast i što. I onda mu poslali, kad su ga zatvorili zatvor, nagovorili ove da pošalju svoje one e, šortu svoju. Zatvorili ga zatvor, poslali mu pismo, pozvali ga da se pokaje i postavili mu tri uslova koliko se sjećam, znači jedan od uslova prvi kaže da ne spominje ajete i hadite o svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala pred običnim svijetom. Zašto? Zato što njima obični svijet povjerovo i ne pita niko. Ni što 14, ni što ovi neki drugi kažu 7, oni drugi treći kažu 8 svojstava, niko ništa ne pita. Samo nauče na pamet u Ilmihalu, tako piše i završeno. Da se ne spominjete. On kaže, vi stvarno, ja ne znam, čudne stvari od mene traže. Vi meni zabranjujete da pred svijetom učim fatihu. Ne smije pručiti ni pred njim fatihe, kaže. Pa onda vi zabranjujete da pred svijetom učim ajetom kursiju. Ne smijem ni pred kim proučiti zadnje ajete sure Haša, alaikum salam. Jel ovdje izbjeto, ali <laughs> to ne ti. Ha? Kako to ne ti. Ne smijem čitat, kaže. Kul hu Allah vahad, ne smije proučiti. Šta je s vama? Vidite dok <laughs> se odvela ta rabota. I druga, još dva a, zahtjeva su imali. Da ne govori da je Allah subhanahu ta'ala u određenom pravcu od nas i da zauzima određeni prostor i još nešto se spomenu. Uglavnom on je odgovorio u 90. odgovora na sve njihove zahode. A prije svega otkud pravo da ga zatvore zbog toga zbog tog razilaženja. Pogotovo ako je razilaženje koje ima, znači, mišljenje koje je zasnovano na Koranu i Sunne. Je tako? Tam. Ima još, znači, o svojstvima. Na što upućuju sva Allaho Asmanu Teala uzvišena svojstva njegove najljepše imena. Njegove savršene na njegovu savršenost, dobro? Na što kuće? Da on šta jedini zaslužuje? Obožavanje. Da bude obožan. I to ćemo za lahu pomoć sljedeći put, zato što se vrijeme primaklo. Evo ovo je ponavljanje gradnje. A? Pa tamo one teke i ono, vrati se, no. Mi smo više. Bilo bez teka. Red. A, koje razlike među šarije i maturidije? znači, A. isti je to mezheb. Mezheb čega? Tevila. Potvrđivanje nekih svojstava, a izokritane značenja ostali i tevila znači i tahri. Je tako? Samo se oni razilaze šta? U pojedinim tim pitanjima. Različit broj svojstava potvrđuje potvrđuju. Je tako? Pa, ovi potvrđuju 14, Ešarije, ja, 7 ili 8, neki, znači različi se opet i same Ešarije između sebe. 7 ili 8, a potvrđuju 14. Jest. To je ono što, kako izgleda ovako. Iako sam ja na nekim mjestima pročitao da je oba, da maturidije se između sebe različite, da li je 7 ili 8, a da ovih 14 potvrđuješ Arije, ali sam se onda pitao otkud u našem je 14, pa sam pomislio da se radi zapravo o učenicima koji su došli sa Azhara i nisu te stvari razlikovali i naučili dole šarijsku i stavili to i tako prošlo. Ali nisam se nikad vratio da, da tačno ustanovim šta je, koji je mišljenje čini. Uglavnom, To je otprilike po pitanju imena i svojstava isti mezheb. Po pitanju mana isto tako isti mezheb. Murđije jedni i drugi. I tako dalje, i tako dalje. Za sve imam materijal pokaju? Ne. Za Ebul Hasan el Ešari ja se spominje da je se pokajao i napisao još jedno dijelo, znači, koje se zove govor, znači, muslimana i spominje njegove mišljenja i prenosi se da je se odrekao svog mezheba. Međutim, njegovi sjedbenici su ostali na tome i dalje prenosi. Da, da, da. Kako ovaj zakače onaj veliku sliku, da smo